Але він дивився. Розумів, що одводити очі не треба, бо Варвара Миколаївна може образитися. Але вона розуміла і це. Ти не дивись на мене. Це не дуже приємно. Попасися в малині. Малинник ріс за два кроки, в ньому кублилися кури. Зірвав кілька ягід, розмовляв, стоячи в кущах з сумом думав про те, як руйнують людину роки. Пам'ятав Варвару Миколаївну рано посивілою, але красивою, якось особливо величаво красивою жінкою. Вона й одягалася не по сільському і не держала, як інші вчителі, свиней та корови. Може, їй доводилося скрутно все таки двоє дітей, але кожен урок у її класі був неначе свято. І одягалася вона охайно, і чисті у синіх кісничках ходили до школи її дівчатка. Тепер він розуміє, що пнулася вона з усіх сил, але трималася гідно і поважно. І то так і правильно. Учителя повинна оточувати таємниця. Якщо ж він шморгає своїми учнями на одній межі лободяну кашку для свиней, якщо в нього на черевиках нещищений кізяк, пошани не здобудеш. Нагнувся, зірвав листочок холодної м'яти, пом'яв у пальцях. Запахло запаморочливо, дитинством, солодкими надіями. На мить побував там і вернувся. Я тобі теж мало що можу сказати, шамкотіла вона. Рятував людей від вербовки, забирав німці скот, найпершою залегав свою корову. Двічі вони його самого шомполили. А липа і в мене жила тільки тиждень. А тоді вночі прийшов Матвієнко і перепровадив її в ліс. Не знаю, чи зможе він тобі щось розповісти майже зовсім оглух. Обіцяв йому внук привезти слухового апарата, але, здається, все не привіз. Так усе ж де. Слухового апарата Матвієнкові внук таки ще не привіз. Маленький, злистий, як коліно головою Матвієнко, колишній кравець, чиїми послугами тепер майже не користувалися, бо умів шити тільки так як шив занепу міщаночкам. Правда, за окупації попит був і на його шитво. Перелицьовував старі пальта та шинелі, з шинель та італійських ковдр шив піджаки. Тепер нудьгував без роботи. Вряди годи котра з сусідок попросить викроїти валянки. Тищенко спробував криком оповістити кравцеві про мету свого візиту. Але той нічого не почув. До війни було як? голосно, як і всі глухі, говорив він. Поки один крам не кончиться, другого з-під прилавка не дістають. А тепер що? Хіба це правильно? він видався Василеві Васильовичу здитинілим. Проте, коли Тищенко написав йому своє запитання на папері, Матвієнкові очі набрали іншого, глибокого, осмисленого виразу. Він хвилину подумав, щось пригадуючи, і відповів чомусь теж на папері. Липу я тільки вивів з хати і за наказом передав партизану Крупицькому. Я був зв'язковим. Агнатові ірші накази з лісу передавали, написав Василь Васильович. Матвієнко відповів без вагання дуже часто. І відповіді нього теж. Він оповіщав, кому з активістів треба тікати в ліс, коли в село приїдуть німці. Усе це знає трепет. Він зараз служить у обл облвійськоматі. Тоді був помічником начальника штабу.